สราปกติพยัญชนะสเรกวจิติกังรสังโลปัญจตตระการุรปรัตเวภาโวทานินวะเกโกสาโกสานังตติยาปัตมาอิติสันติกาเปตติโยกันโด